Urbileko komertzio txiki horren beharra nahi izan dute espeletar batzuek, etxeetan esku horriak banatuz, jendeen atxikimendua ere neurtzeko. 2018-i asereko iragarri da epizeriaren estea eta erriko etxeak lehentasunez erosteko eskubidea erabilidezan eskatzen dute erritarrauek, pampi dirazar oposizioko autetxea eta talde hortan sartua. Eizan da bilkura bilkura bat, eta bilkora urtan erabaki da, trakta bat egitea, ez salatzeko, baina denak, denek uh, jakin dezaten epiziria saltzeko tantzela, eta zerbait egin bihartzela epiziria txikitzeko ezperetan, eta ez usteko ere berriz, hola, edo zoin eh, gauza saltzen dituzten uh, eh, masina horiek, azteke ba, usu ez eskolerian ero eginak, baina ikurina bat, ero lau buru bat ez gainean, eskolerikok bezala uh, bilakatzen dizenak, eta... Eriko etxeak argiki errandu bere lehentasuna bilakatu zela epizeriaren geroa, Jean-Marie Iputsa espeletako hausapesak bat egiten du erritaren kezkarekin. Si on achete touristes, pour les estivants, et rien pour Espelette. Évidemment que nous, on veut garder une épicerie. On est tout à fait sur la même longueur d'onde. Arazoa epizeriaren mila eta Espeletaren zat. Nous allons faire tout notre possible pour essayer de garder ce commerce. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la, vente, elle est à un prix exorbitant. C'est-à-dire que le spar, il est vendu à 380 000 euros. Et ensuite, il y a un loyer de 2800 euros. Ça fait très cher aussi pour une commune. Voilà, il faut prendre tout en compte. Mais euh, pour l'instant, on est en phase de négociation avec diverses enseignes. horren arrazoinako kapena da, espeletaren famak eta jendetzak, kanpoko enpresak erakartzen ditu, eta turismoari itzuli komertzio bat egiteko asmoa dute geienek.